Chunka pichayuq kaq kapitulo. Atari chikia, hakuchi kaimanta. Ubas plantamantawan kalimanmanta. Ñuham kani chihap ubas planta, taytay ñataqmi llamkaq. Mana ruruptinqa paymi kuchun ñuhapi kaq kalimakunata. Ruruq kalimata ñataqmi, raumapay kun aswanraq rurunampaq. Qamkunaqa rawmasqa hinañam kankichik rimapayasqaykunawan. Ñuqapillata kiyaychik ñuqañata qamkunapi. Kallmaqa kikillanmantaqa manam rurunmanchu, mana yuranpi kaspaqa. Qamkunapas manataqmi ruruwaqchikchu, mana ñuqapi takiyaspaqa. Ñuqam kani ubas planta. Qamkunañataqmi kankichi kallmaykuna. Ñuqapi takiyaqa achkatam rurunqa. Ñuqamanta sapaqchakuruspami yaqa mana imatapas rurawaqchikchu. Pipas ñuqapi mana takiyaqa jurusja kalma hinam wischusqa kanja. Chakiruspami rupananpaq ninaman wischusqa kanja. Ñuqapi takiyaspaykichisqa chaynataq yachachisqaykunatapas mana qunqaspaykichikqa mañakuychik yatukuy ima munasqaykichikta. Hinaptinqa husunkichikmi. Taytaqa atunchasqam achkataroruptikichikqa, chaynapim qamkunaqa chiqap disipuloykuna kankichik. Imaynam tayta ñuqata kuyawan, chaynam ñuqapas qamkunata kuyaykichik, kuyakuyniypiyata kiyaychik. Taytapa kamachikuyninkunata kasukuspaymi, takiyachkani paypa kuyakuyninpi. Chaynaya qamkunapas kamachikuyninkunata kasukuspa, kuyakuyninpi takiyaychik. Kaykunataqa nikichik, ñuqawan kusikunaykichinchikpaqmi. Chaynapi chirap kusikuyniyuq kanaykichikpaq. Kaymi kamachikuyni. Kuyanakuychikia, hamkunatapas kuyasqayman hina. Hatu hatun kuyakuyniyuqa, amistadninkunapa rantinpi wañuqmi. Hamkunaqa kankichik amistadniykunam kamachisqayta ruraspaykichikqa. Manam servientipaqñachu hapikichik. Sirvienteja manam yachanchu patronnin paruras hamkunata. Hamkunaqa amistad niñam kankichik. Chaymi taytapa niwas hamkunata yachachirhaykichik. Manam hamkunachu ñuqataqa aklawarhankichik. Ñuqam hamkunataqa aklarhaykichik. Hinaspam churarhaykichik, achkata rurunaykichikpaq. Chaynapi rurusqaykichik takyananpaq. Chaynaqa taytam husunkichik ñuqapa sutiypi llapayma mañakusqaykichikta. Kaykunata makamachikichik, qamkuna kuyanakunaykichikpaq. Jesustawan iñiqninkunata runakunapa chiqnisqanmanta. Runakuna chiqnisuptikichikqa, yuyariychikia qamkunamantapas puntataqa ñuqata chiqniwasqankuta. Kay pachapaq kaptikichikqa, runakunacha kuyasunkichikman kikinta hina. Aswanqa ñuqam akllakurqaykichik, kay pachamanta. Chaymi runakunaqa chiqnisunkichik, manaña kay pachapaq kasqaykichikrayku. Yuyariychik yanisqaykunata. Sirvienteqa manam aswan munayniyuqchu patronninmantaqa. Ñuqatam persigiwarqaku. Chaynaqa hamkunatapas persigisunkichikmi. Nisqaykunata kasukuspankuqa, hamkunapa nisqaykichiktapas kasukunqakum. Ñuqaraykum chaynataqa kichik, kachamu agneita mana rexis kuraiko. Si chumana hamu imanchu karga, neta guya imanchu karga, inaptinga mana ucha yuchcha kan manku karga. Kunang mi icha hamananya imapas ninan nang ku kanchu huchang komanta. Nyogata chichnigni taita tapas Mana ucha manku karga, paikuna ukupi mana pipapas ruras kanta mana kunatari Chay rurasqaykunata rikuchkaspankupas chiqniwankuraqmi. Chiqninkutaqmi taytaytapas. Kaykunaqa susidikuchkan leypi yanqamantam chiqniwarqaku ne qillqasqa complikunanpaqmi. Kallpanchasuqnikichik chigap espiritutam kachamusaq taytaypa partinmanta. Payqarimanqa ñuqamantam. Qamkunapas ñuqamantam willakunkichik. Qamkunaqa riki ñawpaqmantapunim ñuqawan karqankichik.